Un, eh, kāpēc šodien ir liela diena dievkalpojums? Tāpēc, ka visiem liela smaida vai kāds cits iemesls? Silēr, tu zini? <laughs> Jēzus Kristus ir augšām cēlies, un paldies Dievam, ka viņš ir augšām cēlies, jo citādi ar mums būtu traki, vai ne? Mēs nepazītu tēvu, mēs nezinātu, kāds ir mūsu tēvs debesīs. Teiciet to kungu visas tautas, Slavējiet viņu visas tautas, jo pilna viņa varenības, žēlastība pār mums. Teiciet to kungu visas tautas, slavējiet viņu visas tautas, jo pilna viņa Palīdz, kungs, ka mūsu sirds deg par tevi. Palīdz, ka mēs esam tie, tās savas, kas pazīst savu, savu kungu kas, kas zina savu garu, kungs, Dievs, ka mūs nevar pievilkt, ka mūs nevar aizvest projām, ka mūs nevar iznīcināt. Paldies Tev, mīļais kungs. Mūsu visu vārdi ir rakstīti mūžību grāmatā. Paldies, ka varēsim dzīvot mūžību kopā ar Tevi, baudīt mūžību. Paldies Tev, mīļais Dievs. Paldies Tev, kungs. Mēs Tev slavējam, mēs Tev godām, kungs. Un mēs gribam tagad Tev slavēt ar patiesām sirdīm, kungs. Palīdz, ka tur, kur ir mūsu vārdi, ir arī mūsu sirds, mīļais Dievs sacīts, ka tās ir maigas, mīkstas un Tev pieejams, Kungs, Dievs. Atvērts Tavam vārdam. Un Tavs vārds, kas šodien izskanēs, lai krīt mūsu auglīgajās sirdīs, ka tas nesa augus, vai mēs, Dievs, mums dzīvēs. Paldies Tev, Dievs. Paldies, ka Tavs nodoms ir, ka katrs mēs no mums staigājam no uzvars uz uzvaru, Kungs. Tā. tautas, slavējiet viņu visas tautas. tu kungu visas tautas, slavējiet viņu visas tautas, jo pilna viņa pārnēmības, žēlastība pār mums. Ticiet tu kungu visas tautas, slavējiet viņu visas tautas, jo pilna viņa pārnēmības, žēlastība pār mums. žēlastība, tā kunga žēlastība, tā kunga žēlastība paliek mūžīgi. Saucam aleluja, saucam. sen ticu es, ticu es. Mans galvs ir aizlaucīts prom, viņa vārdā ciedināts es, ticu es, ticu es. Ciediet viņam slāvu, oh, oh, jo nav Dievs uzvarējis, glābēs mans ir dzīvs. Glābēs mans ir dzīvs. Glābēs mans ir dzīvs. Glābēs mans ir dzīvs. Glābēs mans ir dzīvs. Glābēs mans ir dzīvs. Glābēs mans ir dzīvs labais mans ir dzīvs. Tu nas tu paņem, es esmu brīvs, uz virsotne šīs dejoju, lai tevi redzētu. Tu nas tu paņem, es esmu virsotne šīs dejoju, lai tevi redzētu. Glābēs mans ir dzīvs, glābēs mans ir dzīvs, glābēs mans ir dzīvs, glābēs mans ir dzīvs, glābēs mans ir dzīvs glābēs mans ir dzīvs, glābēs mans ir dzīvs, glābēs mans ir dzīvs. Uz siržu altāris, lai Tev vienam slāvu teic, Jēzu Dieva dēls, savu dzīvi atdevis par mums kā upuri. Jēzu Dieva dēls, mūsu siržu altāris, lai Tev vienam slavu teic. Jēzu Dieva dēls, savu dzīvi atdevi par mums kā upuri. Jēzu Dieva dēls, Tu esi gaismas kara pulki. Sauc svēts, svēts, svēts, uzvara ir mūsu Dievā. Sauc svēts, svēts, svēts, uzvara ir mūsu Dievā. Sauc svēts, sauc svēt, svēt, svēt. Uzvarā ir mūsu. zobens as. Par mani cīnās lielais Dievs. Visa tumsa Jēzus vārdā bēr. Viņa rokās gaismas zobens as. Pār mani cīnās lielais Dievs. Un gaismas kara pulki sauc svēt, svēt, svēt. Uzvara ir mūsu Dievam, sauc svēt. vara ir mūsu Dievā. Sauc svēts, svēts, svēts. Uzvara ir mūsu Dievā. Sauc svēts, svēts, svēts. esam svēts, svēts, svēts. Uzvara ir mūsu Dievā. Sauc svēts, svēts, svēts. Uzvara lasīti savā svētās. Sirds tīk. Tavu vārdu, ko mēs varam lasīt, kur ir rakstīta visa patiesība. Paldies Tev, mīļais kungs. Paldies, ka tur ir atklāts kāds es Tu, mīļais Dievs. Palīdz mums būt cītīgiem, palīdz mums būt nomodā, mīļais Dievs, un palīdz mums būt aktīviem Tavu darbu darītājiem. Paldies Tev, kungs, ka tas ceļš, ko Tu katram mums esi nodas, tas ir viss, viss labākais, mīļais Dievs, un palīdz mums iet par to šauro tēku, vai mēs Dievs, ka nekas mums nespēja aizvest prom galībā, mīļais Dievs. Paldies Tev, Anais Dievs. Paldies, ka varam staigāt uzvarā. Paldies, ka līdz ar Tevi, Jēzus Krista, esam uzvarētāji. Paldies, ka grēkam un sātam nav vars un nav teikšanas mūsu dzīvēs. Paldies Tev, mīļais Dievs. Tev vienam viss gods un slava. Jēzus Kristus un Tev vārdā. Amen. Mātīsim jūdas cilts lauvu uz vēdera, jā? Labrīt. Kristus augšām cēlies. Paties augšām cēlies. Slāva Dievam, ka tas nav vienreiz gadā notikums, amen. Amen. Tā ir mūsu ikdiena. Dievu bērniem tā ir ikdiena, Kristus ir augšām cēlies. Tas nav viens notikums vienreiz gadā, viens reliģisks pasākums vai viens kaut kāds notikums. Tā ir ikdiena. <laughs> Kristus ir augšām cēlies. Viņš ir dzīves dievs. Mēs kalpojam dzīvam dievam. Nevis akmenim vai kādam rēgam vai nezinu tēlam vai cilvēkam, kas kaut kur kādreiz bijis. Ha, mēs kalpojam dzīvam dievam, amen. Viņš ir augšām cēlies. Paties augšām cēlies. Es gribētu lūgt Um, man ir baigais uguns. <laughs> Bet um, es dalīšos. Nebes Tēvs, mēs visi slēpjamies aiz Tavu krustu, Dievs. Kungs, ja mums ir ar ko lielīties, tas ir tikai un vienīgi Tu. Dievs, neviens no mums nav lielāks, labāks, pārāks vai, vai svētāks, Dievs. Vienīgi Tu, kungs, ja es, Tu esi mūsu visu galvu, Tu esi mūsu visu cerību, Tu esi mūsu gaisma, Tu esi patiesība, kungs Jēzu. Kungs slēp un paslēp mūs visus aiz Tavu krusta, Dievs. Kungs arī tad ienaidnieks nespēs mūs ne apsūdzēt, ne paņemt, ne nozakt, jo Tavs darbs, Tavs pabeigtais darbs pie krusta, Tavu augšām celšanās svētā gar spēkā. Kungs Dievs dos mums uzvar, Dievs, jebkurā situācijā, Dievs. Paldies par Tavu svaidījumu, tavs svaidījums tikai un vienīgi tavu klātbūtni, Dievs, tas nav nekāda, nekāds mākonis vai kaut kāda mākslīga lieta, tas ir vienīgi tavu klātbūtni, Dievs. Un to mēs arī zinām, jūtam un saprotam, ka tu esi šeit. Un svētī šo laiku, Dievs, lai tas maina dzīves, lai tas maina, dod mums cerību, lai mūsu ticība būtu viens pilgtāk uh, mirdz, izējot no šīs telpas šodien, Dievs. Paldies Tev, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Es sākšu ar kādu stāstu. Un um, vārds šodienai ir, um, es ilgi par to cīnījos, bet um, tāpēc, kad es nekad neesmu tik ļoti nobijies kā tagad. Un, um, bet es būšu drosmīgs Dievu, uh, Dievu žālstībā un es sludināšu to, ko Dievs man parādīs jau divas nedēļas. Tas ir bijis manā sirdī, un šorīt tik spilgti, tik spilgti šorīt uzrunāja. Un um, vārdu nosaukums ir pravietisks vārds Dievmājas draudzē. Es esmu ļoti nobijies. Jā. Bet um, es aicinu jūs kā vēl nekad klausīties. Un tie, kas esat ciemiņi, um, es paskaidrošu, kas ir Dievmājas draudze. Uh, Un uh, nebaidieties, ja? Kā vēl nekad klausieties, pierakstiet un lūdziet. Un um, um, es ticu, ka tas ir no Dieva. Bet laiks ir Dieva instruments, ko Dievs pierāda un apstiprina. Amen. Šī draudze, jūs esat Dieva mājas draudzē, dievkalpojumā šajā rītā – šai draudzēja nosaukums ir Dieva mājas. Um, ja varētu tā teikt, to ideju un to nosaukumu uh, saņēma mūsu draudz dibinātāja mācītājs Samuels. Viņš ir misionārs no Indijas, aprecējās ar latviešu sievieti. Un uh, Dievs kādā laikā viņu pasauca atsevišķi un uzrunāja ļoti spēcīgi par draudzi. Viņa vēl nekur nebija ne kuldīgā, ne, nekur. Un Dievs uzrunāja ļoti spēcīgi un deva uh, nosaukumu, Dieva mājas, House of God angliski. Un ne tikai deva nosaukumu, bet deva arī uh, vīziju, var teikt, virzienu, aprakstu. Nos, nu, tas ir Dievs katrā mājā. Šajā vien teikumā Dievs katrā mājā ir tik daudz iekļauts Dieva sirds, es ticu ir iekļauts šajā visā. Un jūs sapratīsiet, ka tas nav par kaut kādu specifisku vienu draudz, tas ir patiesībā Dieva sirds par katru draudz, un tā ir eh, Dieva dzīvība katrā draudzē. Tā ir Kristus mies, tā ir Kristus draudz, ik viens sekotājs, ik vienā draudzē, kas paties viņu meklē. Tā ir Dievs sirds, tā ir ģimene, ko Dievs nāca dibināt, tās ir attiecības, ko Dievs nāca nodibināt ar katru cilvēku, ar katru grēcinieku, kas atzīstās savos grēkos piesauc Jēzus Kristu. Dievam neinteresē mūsu likuma pildīšanas vai noteikumi, viņam interesē dzīvība ar viņu, mūsu dzīves ar viņu. Dievs izglāba dzīves, ne tikai dvēseles, bet arī dzīves. Un Dieva vēlme ir Dieva mājas, Dievs, ko viņš dara, viņš ved, ved mūs visus uz mājām vienu dienu tas mūsu apsolījums, ka mēs būsim visi kopā, kur nebūs ne nāvis, ne asaras, no, no, no sāpēm, nekā, mēs satiksim daudz mīļos. Tas ir tas apsolījums Dieva vārdā, ko Jēzus mums ir solījis. Tā ir dzīve pēc šīs dzīves. Bet arī šeit Dievs ir dibinājis ģimeni. Viņš teica, mīliet Dievu, mīliet cilvēks, kā sev pašu. Tās attiecības, tā draudze, draudze ir ģimene, Dieva ģimene. Un tādu vīziju Dievs iečukstēja mūsu māt, dibinātājiem, mācītājiem. Redziet, tā ir dzīve, mums ir dzīves Dievs. Mums nav rituāls, mums ir dzīves Dievs, satveriet to šodien. Un tie, kas tajā dzīvo, slavu Dievam. Tas ir liels sapnis, ko Dievs nodeva mums. Un par to domājot, un tieši šodien es gribētu mums runājot un domājot par augšām celšanos un par šiem svētkiem – Tas ir liels sapnis, un tas ir neiespējams šķietam, milzīgs darbs. Dievs katrā mājā, katrā mājā, Dievs katrā mājā. Tas ir milzīgs darbs, ļoti daudz, kas jādara, ļoti liels sapnis, ne? Bet Dievam viss lietas ir iespējams, amen. Dievs nav mazs Dievs, ja mēs tā padomājam. Un stāsts, ko es gribēju sākt šodien, ir – personīgi sev Dievs man deva vietu kuldīgā, kur es ar viņu sastopos. Tas ir dažādi, protams. Bet tā viena vieta, kur es viņu šeit pilsētā, šeit dzīvojot, kuldīgā piedzīvojis ļoti daudz, un tāda, nu, katra mums es iesaku atrast vietu, vietu, kur mēs atrodam viņu, sastopam viņu. Un ne tikai tajā vietā vien ar viņu dzīvot, dzīvot visu dienu ar viņu, <laughs> bet uh, atrast, kur mēs ejam, izkritīt savus sirdis vai saņemt no viņu. Man konkrēta vieta bija pie Vēntas upes, kur es regulāri braucu, regulāri meklēju Dievu kādu laiku. Un tad es to vietu atstāju. Tad es to vietu atstāju. Un, um, un um, dažādas lietas manā dzīvē sāk ienākt. Un uh, pagājušajā nedēļā nedaudz dalījos to, dažādas situācijas ģimenē, dzīvē. Un īsāks stāsts, lai būtu, es vienu dienu, Dievs izmainīja mūsu sirds brīnišķīgā veidā, mūsu sievu un arī man sirdi, ka kādu laiku apakaļ es pat nespēju domā, iedomāties, vai tas vispār jebkad var notikt. Un uh, Dievs ir brīnišķīgs Dievs, un es atgriezos apakaļ tajā vietā. Un tik līdz es apstājos mašīnā un es apskatījos, un es ieraudzīju, man tā kā tā kā zibens, tā doma iespēja no debesīm, tā patīkamā veidā. Un savā, savā sirdī un savā prātā man ienāca domas tādas. Upe vienmēr tek. Tu biji aizgājis. Bet šeit upe vienmēr tek. Un tie ūdeņi, kas nāk, tie ir visu laiku jauni. Tas ūdens, ko tu nosako līdzi savām acīm vienā minūtē, tas vairs nebūs tas pats, viņš nāk jauns nāk jauns. Tāpat ir ar Dievu dzīvību. Ar dzīvību, ko viņš dod mums, kā viņa bērniem. Un ar to atklāsim, ko viņš vēlas dot tev, ka tu iet tālāk un tālāk ar Dievu, ka tu pieaugt stiprāks un vairāk ar viņu. Tā atklāsim ir neizsmeļam. Dieva upe plūst visu laiku, tev dzīvība plūst visu laiku. Viņi ir visu laiku pieejami, viņi nemazinās, nemainās, viņi ir visu laiku pieejami. Bet tā problēma tā, ka mēs aizgriežamies un aizējam no tā ūdens mēs pieķeramies kādām citām lietām. Un tad mums sāk slāpt. Ja šī pasaule ir tuksnes, mums sāk slāpt. Šķietam, viņi dod daudz un sola daudz, bet mums atstāja nabags, mums atstāja badā, mums atstāja izsalkuši, izslāpuši šī pasaule. Bet pie Dieva atgriežoties un pie Dieva ejot, un ejot individuāli, un ejot arī kā draudz, un šeit dievkalpojumos, un lūkšanās, un slavēšanā, ka mēs ejam, mēs ejam. Tad tā ūdens un tas dzīvība ir nepārtraukta un viņa ir jauna. Amen. Ja varētu atvarēt 27. psalmu, Šodien ir ļoti daudz cilvēku, kas iet uz baznīcu. Arī šajā nedēļas nogalē bija daudz cilvēku, miljardiem, es varētu teikt, kas iet uz baznīcu. Kas iet uz baznīcu no Eiropas valstis ir nosaukts par kristīgām valstīm. Latvija tiek devēta par kristīgu valsti no reliģijas perspektīvas. Ir daudz, kas sauc sev par ticīgajiem, ir daudz, kas sev uzskata par kristiešiem. Bet no Dieva puses skatoties, viņš redz tādus cilvēkus, kuras sirdīs mājo kaut kas skaists, kaut kas brīnišķīgs. Un viens no tādiem cilvēkiem, ko Dievs pats nosauc, pat cilvēku pēc Dieva sirds prāta. Jeb cilvēks, kurš Dievs sirdī patīk. Tas ir Dāvids. Dāvids bija cilvēks, bija, tas bija otrais ķēniņš Izraela tautā vēsturiski, kā tas pats varat iepazīties ar to – Tagad laiku netērēsim tam. Bet Dāvida lūkšana ir pierakstīta 27. psalmā. Viņš pats viņu pierakstīs kā dziesmu. Ziniet, ka vārdi atklāja sirdi. Un, un, un šo sirdi um, redz Dievs. Un šo lūkšanu, ko Dievs ir devis Dāvidam, šīs, šīs daļa no viņa dzīves, ko viņš ir pierakstījis, mēs šodien iziesim cauri pantu pēc pantu. Un es gribētu teikt uzreiz, ka Dievam ir cilvēki, kas ir 27. psalma cilvēki. Un es uz daudziem no tiem skatos. <laughs> Es visus jūs nepazīstu, varētu teikt visiem. Es daudziem jums skatos. 27. psalma draudz. Mēs Protams, tas nav vienīgā dogmatiska patiesība, ko mēs šodien tikai visu izmetam ārā, ņemam tikai šo, šis ir šodienas, ja, ko Dievs ir sagatavojis. 27. psalma, Dieva, Dieva bērns, Dieva, pēc, Dieva bērns pēc 27. psalma, Dieva draudz pēc 27. psalma. Dievs redz kaut ko ļoti skaistu no savas puses skatoties. Un arī šodien es idrošinu tev klausīties, lai kāds arī tev ir iemesls, kāpēc tu šeit esi atnācis Es ceru, ka tu sadzirdēsi Dievu aicinājumu tev iet šajā ceļojumā un ticēt Dievam ar visu savu sirdi, ar visu savu dzīvi. 27. psalms atklāja šo cilvēku sirdis, jeb sirds stāvokli, jeb to, kas šiem cilvēkiem ir sirdī, par ko viņi domā, kas viņiem ir svarīgākais, pēc kā viņi dzenās un ilgojās. Un divas nedēļas es nespēju atmesties no domas, ka šis ir pa mūsu draudz, Dieva mājas draudz. Bet lai Dievs rāda to visu. Pirmais pāns. Tas kungs ir mans gaišums un man pestīšana, no kā man bīties. Tas kungs ir mans dzīves patvērums, no kā man baļoties. Pasaki tas kungs. Mans gaišums, man pestīšana, mans dzīves patvērums mans gaišums, mana gaisma, man pestīšana, man dzīves, mans dzīves patvērums. Un tas viss ir tas kungs. Es šeit esmu pierakstījis tas kungs un apvilcis tādu riņķi. Un tad nāk mans, mans gaišums, man pestīšana, mans dzīves patvērums. Es atvēršu, jums tur nav jāatver, pirmā mūsu grāmatā, pirmajā pantā, pirmajā nodaļā, um, trešais un ceturtais pants saka tā, un Dievs sacīja, radot pasauli, Dievs teica tā, un Dievs sacīja, lai top gaisma, un gaisma tapa, tas bija pirmais, ko viņš pavēlēja, gaisma. Un interesanti, un Dievs redzēja gaismu labu esam, un Dievs šķīra gaismu no tumsas. Ir kāda interesanta rakstvieta vēl, Iesejas grāmatā 60. nodaļā. Sirdsdesmitajā nodaļā, 19. pantā. Saule tev vairs nebūs par gaismu dienā un mēnesis par spīdekli naktī. Tas kungs būs tav mūžīgā gaisma un tavs dievs, tav brīnišķīgais greznums. Šajā tumsā, šajā garīgajā tumsā Dievs ir mūsu gaisam. Un mēs esam Dieva bērni, kas mājojam viņa gaismā. Redziet, tas kungs pats personīgi, nevis kāda lampa vai kaut kur kaut kāds objekts vai kaut kāda darbība, viņš pats personīgi ir šī gaisma. Viņš pats personīgi ir šī gaisma. Tas kungs ir mana gaisma. Tas kungs ir mans gaišums. Un interesanti arī Jāņa atklāsums grāmata atkārt, atkārtojas šis pats 22. nodaļā 5. pantā arī par to, ka arī mūžīgai dzīvībā, kur mēs būsim ar Jēzu, nebūs saule, nebūs lampas, nevajadzēs elektrību, jo tas kungs būs tā, būs tā gaisam. Mēs to varbūt nevaram saprast, bet šeit Dāvids arī apzīst, atzīst un atzīstās, viņš saka, Dievs ir man gaisma. Redziet, es gribu dzīvot savu dzīvi tā, lai Dievs ir man gaisma. Viņš ir tas, kas man dod gaismu, viņš ir tas, kas dod man redzēt, viņš pats personīgi personīgi. Viņš ir man pestīšana. Un šis vārds pestīšana ir daži vārdi, kas vēl atzīmē šo pašu vārdu ebreju valodā. Tas ir atbrīvošana. Tātad Dievs ir man atbrīvošana. Nevis kaut kas, ko viņš dod, bet viņa klātbūtne, var teikt, ir man atbrīvošana. Viņš pats ir man atbrīvošana ne tikai atbrīvošana, viņš ir pestīšana. Par pestīšanu mēs esam runājuši šeit, ka pestīšana nav kaut kāda uh, vārdienas dāvana, tā ir glābšana no nāvis, no mūžīgās pazušanas. Viņš pats personīgi ir mūsu pestīšana. Nevis kaut kas, ko viņš dod, bet viņš pats ir mūsu pestīšana. Viņš pats personīgi. Viņš ir izglābšana. Ne tikai izglābšana, bet arī drošība. Tas vārds to pašu nozīmē – drošība. Kas ir tava drošība? Kas ir man drošība? Dāvidam tas bija tas kungs. Drošība. Un interesanti, ka tas vārds vēl nozīmē arī labklājību. labklājība. Mūsdien pasaulē cilvēki dzenās pēc labklājības. Bet Dāvids un ir Dieva bērni un cilvēki, kas atzīst un saprot un zin, ka vislabākā labklājība nav cits labklājības, nav labāka lieta, ko iegūt, ir pats Dievs mūsu dzīvēs. Un Dievs saka savā vārdā, ka visas lietas tās ir piemetams lietas. Piemetams lietas. Tik daudz cilvēku dzēna savu, ir tas teiciens, dzēna savu dzīvību, lai nopelnītu naudu. Pēc tam tērē to nopelnīto naudu, lai atgūtu savu dzīvību, <laughs> lai atgūtu savu veselību. Bet Dieva vārds saka, un Dāvidam bija, un es arī zinu, ka daudziem no mums, un tas aicinājums ir, ka tas kungs ir mūsu labklājība. Pasak blakus sēdošam, tu esi bagāts. ja tev ir Kristus. Tu esi miljardieris, ja tev ir Kristus. Tu esi labāks par miljardieru, ja tev ir Kristus. Dieva vārds saka arī, ko līdz iemantot visu pasauli, bet pazaudēt dvēseli. Nu, vienmēr šī dāvana, ko Dievs dod katram vienam, kas piesauc viņu, sevi pašu, tas kungs ir manas dzīves patvērums, manas dzīves patvērums. Tā ir stipra, nostiprināta vieta, aizsardzības mūris, jeb cietoksnis. Viņa klātbūtne ir gaisma. Dzīvojot ar viņu, mēs nestaigājam tumsā. Dzīvojot viņa gaismā, un tā viņa gaisma ir viņa klātbūtne. Šīs, šīs lietas iet kopā. Mēs esam viņa gaismā, ja mēs esam viņa klātbūtnē meklēt viņa klātbūtni. Redziet, varam iet uz baznīcu, varam pildīt dažādas noteikumus, bet ja mums nav personīgas attiecības ar Dievu, ko mēs iegūstam? Labas sajūtas varbūt, labi padarīt darba sajūtas, bet labākais, ko mēs varam iegūt, ir personīgas attiecības ar Dievu. Un par to ir augšām celšanās spēks, kad Dievs nāca atpirkt savus cilvēks no grēka, lai būtu personīgās attiecībās ar viņu. Otrais un trešais psalms, uh, nu, 27. psalms, otrā, treš, otrais, trešais pants. Atgriezīšos pie pirmā panta. Kas ir nomainījis to kungu mums? jeb tavā dzīvē izvērtē, vai nav kaut kas nomainījis to kungu. Kas ir tavs dzīves patvērums? Kredītkarte? Kas ir tavs dzīves stiprums? Tavs, tavu māma, tavs tēcis, tavs vīrs, tavs sieva, draudze? Kas ir, tavs pat, kas ir tas patvērums, kur tu tveries, kur tu skrien, kur tu slēpies? Un draudzējs uzdod jautājumu, draudzi, Kas ir nomainījis mūs no šī, kas mums kādreiz bija tik ļoti? Tas kungs, tas kungs ir viss, kas mums ir. Atgriezties pie tā. Otrais un trešais pāns. Kad ļaundri mani pretinieki un ienaidnieki laužas uz mani un saplasīt manu miesu, viņi klups un kritīs. Kad bruņoti pulka nostājas pret mani, mana sirds ir bez bailēm. Kad pret mani ceļas karš, arī te, tad es esmu pilns paļāvības. Efeziešiem 6. nodaļā 12. pantā teiks tā, ka mēs necīnamies pret miesu un asinīm. Tad šī cīņa, kad mēs lasam, un arī, kad mēs lasam psalmus, vai mēs lasam vecajā derībā, vai mēs tajā laikā šī cīņa bija par miesu un asinīm, bet kopš Jēzus Kristus šī cīņa vairs nav par miesu un asinīm. Mēs apzināmies, Dievs nāca izcelt gaismā Dieva darbus, bet viņš nāca arī izcelt gaismā vēlna darbus. darbus. Un tas, kurš vienmēr pie visa kara, pie visām slimībām, pie, visām, pie visa ļaunuma, viss, kurš vienmēr ir bijis vainīgs, ir tieši viņš. Tas ir tums valdnieks, sātans. Un kad mēs lasām, kad, mēs, kad arī psalmos mēs kādreiz varam lasīt, kad cilvēks ļoti tieši izsakās par cilvēkiem tādiem ļauniem vārdiem iespējams, tad mēs attiecīgi varam skatīties un to teikt mūsu dzīvēs, mūsu ikdienās. Mēs necīnāmies pret cilvēku, mēs necīnāmies pret prezidentu vai pret, nezinu, valdību kā cilvēkiem, mēs cīnāmies pret tumsu valstību. Tā ir tā mūsu galvenā cīņa. Matei 16, 18. Mateja 16. nodaļa, 18. pants. Sākšu no 13. pānta izlasīšu, bet kad Jēzus nonāca Filipa Cezareis robežās, viņš vaicāja saviem mācekļiem sacīja, Ko ļaudas saka par cilvēku dēlu, kas viņš esot? Un viņi atbildēja, citi saka Jānis Kristītājs, citi Ēlija, mm, vēl citi Jeremija vai kāds no praviešiem. Viņš uz tiem sacīja, ko tad jūs par mani sakat, kas es esmu? Tad Sīmans Pēters atbildējums sacīja, tu esi Kristus dzīvā Dieva dēls. Un Jēzus atbildēja viņam sacīja, svētīgs tu esi Sīman, Jonas dēls, jo mies un asins tev to neatklāja, bet mans tēvs, kas ir debesīs. Un es tev saku, tu esi Pēteris, un šās klints es gribu celt savu draudzi, un elles vārtiem tu nebūs uzvarēt. Ja es uzdodu jautājumu, ko cilvēks saka, kas es esmu? Un mūsdienās arī tu dzirdēsi daudzas viedokļas, kas ir Jēzus. Pravietis, nezinu, kaut kāds tur cilvēks bija vēsturiski persona. Bet tas svarīgākais jautājums par to, ko tu saki, ko tu saki personīgi, kas tev ir Jēzus. Un Pēterim viņš saka, un Pēters pirmais, kurš sāk runāt, viņš visiem saka, uzdot, ko jūs sakat, nu, kas es esmu? Un Pēters interesanti atbild, viņš uzreiz pagriežas, viņš saka, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Tad, tad tu esi tā solītā mesija, tu esi tas, ko, kas bija Dieva vārdā solīts, tu esi Dieva izredzētais vīrs, ko Dievs izredzējis, lai glābtu Izraela tautu, lai glābtu pasauli no viņas grēkiem. Tu esi. Tu esi Kristus dzīvā Dieva dēls. Interesanti vārdu uzreiz, ko Jēzus pasaka. Tu to, Pēter, nezināji, svētīgs tu esi. Mans tēvs jums to atklāja. Jums ir to atklājis. Un tad viņš interesanti lietu pagriežās un saka, Pēter, un es tev saku, tu esi Pēteris, uz šās klīnces gribu celt savu draudzu un Elas vārtiem, tu nebūs uzvarēt. Ļoti daudz cilvēku sajaukuši šo rakstvēdu, ko Jēzus patiesībā domā. Un ļoti daudz, un ir vesela baznīca uzcēlusies uz to, domājot, ka tas ir runa pa pašu Pēteri kā cilvēku. Bet nē. Elles vārti nevar uzvarēt Dievu dotu atklāsam tā cilvēka sirdī, kurš atzins, ka Kristus ir dzīvā Dieva dēls ka viņš ir vienīgais patiesais ceļš pie Dieva. Šī atklāsim ir tā, ko Dievs dod, ko Dievs tēvs dod katram Dievu bērnam, tieši šī atklāsim ir tā, ko Ēles vārti nevar uzvarēt. Viņi var uzvarēt cilvēku, viņi var uzvarēt cilvēku gudrību, viņi var uzvarēt cilvēku plānus, ienaidnieks var uzvarēt. Viņš var uzvarēt cilvēku kā tādu, bet viņš nevar uzvarēt Dievu dēlu Jēzus Kristu viņš nevar. Un ja tu savā sirdī ja satvērs, ka viņš ir tā patiesais ceļš, ka viņš ir, ja es Kristus ir tā patiesība, tad tā ir Dieva tēva dot atklāsim tev, un ja tu turies, un ja mēs kā draudzi pie tās atklāsums turēsimies, ka nevis Sems, vai ne Gatis, vai ne Matīs, vai ne Mārcis, ne uz mums ir šī draudze celt, bet uz Jēzu Kristu. Un ja mēs satveram to, ka tas ir viņš, tad tā ir Dieva atklāsuma dod mums. Zini, kas ir atklāsuma? Svētā gar pūsts vārds, ja var tā teikt, svētā gar iedvests vārds mūsu sirdīs, gan individuāli, gan kopīgi. Iedvests, ka Jēzus Kristus, tas ir viss par Jēzus Kristu. Tas viss ir par Jēzus Kristu. Tu vari nākt šeit sadraudzēties, tu vari nākt šeit baudīt dievkalpojumu slavēšanu, bet ja tu nepaverai acis uz Jēzu, ja nu nepiesauc viņu savā dzīvē, tu tālu netiksi. Šeit nav cilvēku, šeit nav cilvēku, kas var lepoties vai tikai un vienīgi lepoties par kādiem labiem darbiem vai labiem nodomiem vai labiem vārdiem. Šeit ir cilvēki, kurš zina, ka Jēzus Kristi dzīvā Dieva dēls. Amen. Un ja mēs turamies, un ja mēs satveram un atgriežamies arī lielā mērā, pie šīs atklāsmes, ka tas viss ir par Jēzu. Kad Jēzus Kristus ir mūsu dzīvā Dieva dēls, tad mūsu Elas vārti nevarēs uzvarēt. Nevarēs. Viņi var atturēt cilvēku, mēs to esam redzējuši. Bet viņi nevar atturēt Kristu. Ienaidnieks nevar apturēt Kristu. Halleluja. I'm excited. <laughs> ja tas būtu uz mums celts, cik nožēlojami tas būtu. Cilvēks ir tā kā pīsls, kā putekls, viņš ir puķe, viņi skaisti kādu brīdi, pēc tam vairs nav. Oh, bija tāds un tāds skolotājs, wow, bija tāds un tāds tur mācītājs, bija tas un tas un, un tāds un tāds grāmatas sarakstīja, un pēkšņi viņš vairs nav, viņš aizgāja pie Jēzus. Ko nu? Bet mēs neceļam ne uz vienu cilvēku, mēs ceļam savus nāmas uz Jēzus Kristu. Halleluja! Un ja kāda svētība, tu vari gavilēt Dievam, ja tu zini to, patiesību, ka Jēzus ir ceļš pie Dieva. Nav Muhameds, nav Buda. Es nezinu vēl, ko sauc. Nav, nav, nav, nav. Jumis, vai es nezinu, perās latvieši te pa pakšiem. <laughs> ir dzīvais Dievs Jēzus Kristus. <laughs> Halleluja. Un ja mēs to atzīstam un mēs to zinām, ja tu to zini savā sirdī un ir tavā sirdī šī atklāsme, Vienkārši tev ir jāgavelē kādā brīdī un jāpasakās Dievam, wow, tā ir liela svētība. Tu to nevarēji pateikt, un tu to nevar pateikt no savu prātu, no savas sirds, no savas gribas. Debes tēvs tev to ir atklājis. Halleluja. Atgriezties pie atklāsums, ka tas ir viss par Jēzu, draudze. Neliekam cerību ne uz ko, bet kā vienīgi un tikai vienīgi uz Jēzu Kristu. Dāvids šajā psalmā raksta interesanti šajā otrajā un trešajā pantā. Kad ļaundari man pretinieki un ieniek laužas uz mani, lai saplausītu man mies, viņi klups un kritīs. Kad bruņot pulku nostājas pret mani, mana sirds ir bez bailēm. Kad pret mani ceļas karš, arī tad esmu pilns paļāvības. Ja Dievs ir tas kungs, ir mūsu gaisa, mūsu pestēšana, mūsu patvērums – Viņa mūsos mājuši atklāsim par Jēzus Kristu, kā vienīgo patieso dēlu, dzīvot Dievu dēlu, un vienīgo patieso ceļu. Tad tie ienaidnieki nespēs uzvarēt ne tev, ne tavu dzīvi, ne mūsu kā draudzi. Un šeit sākās labākais. Ir viena lieta. Un ceturtais pāns, vienu lietu es izlūdzos no tā kunga. Viena lieta. satiekot Dievu bērnus, atceroties gan to laiku, gan kas mums bija, kas mums ir bijis, kas arī ir tagad, ir šī viena lieta, kas iezīmējas spilgti. Pasaka viena. Cik tas daudz ir? Varētu būt, ka kaut kas svarīgs mums šeit tiek pateikts. Tikai vienu lietu es izlūdzos – Viena lieta. Es varētu pierakstīt visu lūkšanu vajadzības, kas šeit ir. Bet Dieva vārds un Dieva gars mums saka šajā rītā tikai viena lieta. Mums ir vajadzīga. Sākumā. Es ticu, ka Dievam mums ir jānes viss lūkšanas pa jebko. Par iepām, kas mums varbūt nav mašīnai un nevaram atļauties. Mēs varam nest tās vajadzības pie Dieva. Bet Dāvids saprat un ir Dieva cilvēku un Dieva tāda paudze un vesela Dievu bērni visā pasaulē, kuriem ir viena lieta svarīga. Ir draudzes, kuriem ir viena lieta svarīga. Viena lieta, vienas izlūdzos no tā kunga. Un ne tikai viņi lūdz, bet viņi kāro. Viņi tā kā ilgojās, tā kā, tā kā bez mazai visa mana dzīves jēga ir šajā vienā lietā. Un kas tā ir? Tie trīs vārdi – palikt, skatīt un pielūgt. Palikt, skatīt, pielūgt. Palikt tā kunga namā, skatīt tā kunga jaukumu un pielūgt to kungu. Vienas izlūdzos no tā kunga, pēc kā es kāroju, ka es varu palikt tā kunga namā visu savu mūžu palikt, tas ir ievākties uz dzīvi, apmesties uz dzīvi, izkrāmēt savus čemodānus un palikt. Es gribu tikai vienīgi Dievu klābūtnē būt, pie Dievu. Un ne tikai tas, skatīt tā kunga jaukumu, raudzīties, skatīt, satvert jaukumu, tā kunga jaukumu. Un pielūgt viņu viņa svētajā vietā. ja mēs paliekam, ja mēs skatām to Dievu, ja mēs pielūdzam Dievu, tad piektajā pantā, jo viņš mani apslēp savā mājoklī ļaunā dienā, viņš mani sargā savus telts pavēnī un ceļ mani augst uz klīnskalnu. Ļauna diena mums nevar tik klāt, ja mēs tveramies pie Dieva. Mēs tveramies pie Dieva. Bet šīs sirds, šis sirds sauciens, es lūdzu, lai tas mūsos kādu cilvēkos, kā draudzē ienāk ar vien stiprāk un spēcīgāk. Draudz Dievu mājas kuldīgi, pēc kā jūs dzenaties. Draudz Dievu mājas kuldīgi, pēc kā jūs lūdzaties un pēc kā jūs ilgojaties, ka mēs varam mājot viņu klābūtnē, skatīt Dievu jaukumu un pielūgt, satvert, lūgt, nākt pie Dievu klābūtnes. Amen. Ja viņš mani apslēp savā mājoklī ļaunā dienā. Viņš man sargā savus telts pavēnī un ceļ mani augstu uz klinskalnu. Atkal viņš. Tad, tad mājoklis, telts pavēnis un klīns kalns. Tas nav kaut kas, ko Dievs dod. Tas ir viņš pats. Personīgi. Un tur tajā pašā pantā viņš sargā, apslēpj un ceļ. Un to dara kurš? Tas kungs. Amen. Dievs sargā, Dievs apslēpj, Dievs ceļ. Un klīns kalns jau nav cits noslēpums. Kas ir klīns kalns? Klīns kalns ir Kristus. Viņa paveiktais darbs – Tā ir stabila zeme, stabils, kur tu vari celt savu māju. Ja es teicu arī, kas mans vārds dzird un dara, ir pielīdzināms tam cilvēkam, kurš cēla savu namu uz klīns. Kad nāks vētras un ūdeņi un jūras, tas nespēs viņus aizkalot prom. Sestais pants. Tā mana galva būs pacelt ienaidniekam redzot. Es būšu altāru tūmā un nesīšu upurus par, ar gavilēm, dziedādams un spēlēdams tam kungam. ņemot vērā piekto pāntu, ne tikai piekto, bet viss, kas ir lasīts līdz šim šajā psalmā. Ņemiet to vērā, lasot šos pāns. Un, un angļu valodā un orģināla tulkomā šis pāns bija šī nedaudz savādāk izklausās, nes mēs ir nolasījuši. Dēļ visa tā, ko mēs tikko lasījām. Mana galva būs pacelta pār, būs pacelta pār maniem ienaidniekiem, kuri man ir visur apkārt ievērojiet, nevis es pacelšu, bet man viņa tiks pacelta. To redzot, es pienesīšu prieku upuri Dievam, es dziedāšu Dievam slavas dziesmas. Wow. Un šajā brīdī lasot šo psalmu, mēs kā draudze tajās dienās, kas nāk, būs diena, ka mēs tā pamatīgi pienesīsim Dievam prieku upuru. Mēs priecāsimies, mēs slavēsim, mēs dziedāsim tam kungam, jo viņš pacels mūsu galvu pār visiem ienaidniekiem, kas mums ir visur apkārt. Šis ir gan individuāli, gan draudzē. Es to saku ticībā. Viņš pacels mūs. Viņš pacels mūs. 7. 8. pāns. Uzklausā kungs man balss, kad es saucu, esi man žēlīgs un atbild man. Mana sirds turas pie tavu vārdu, meklējiet manu vaigu, es meklēju kungs tavu vaigu. Mana sirds turas pie Tavu vārdu. Meklēt man vaigu, es meklēju, kungs, Tavu vaigu. Būt Dievu bērniem, kas meklē, būt Dievu klātbūt. Nevis Dievs dod, Dievs dod, Dievs dod. Nesen man māma um, šīs brīvdienas sākumā bija atbraukusi ciemos. Viņa ļoti gribēja redzēt savus mazbērnus. Viņa uzreiz saka, ko, ko glorīgi, kas viņai patīk, es gribu nopirkt. Un es viņai saku, māmu, Es gribu, lai lielākā vērtība viņos izaug, ka tu esi tā viņa vērtība, nevis tas, ko tu atvedi. Tu mūs taudzināji, māma, tu vienmēr biji ilgi prom, tad tu atbrauc ar lielām dāvanām. Bet es gribu, lai viņi iemācās, ka tā lielākā vērtība, kas viņiem ir, esi tu, nevis tas, ko tu atvedi. Ka lai viņi priecājās par to, ka tu esi atbrauks, nevis par to, ko tu esi atvedus. Un, uh, un es teicu, ja tu kaut ko gribi, nu dāvini, bet dāvini to stipri pēc tam, tad, kad viņi būs būši sadraudzībā ar tevi, tad, kad viņi būs priecājušies par tevi, tad tu var uzdāvināt. Nevis, teiksim, soli un brauc, saka, kad es braukšu, un es arī saviem bērniem, es ļoti gribu, lai viņi vairāk pierod pie tās domas, ka viņi priecājas par mani, nevis par to, ko es viņiem atvedu. Amen. Meklēsim tā kunga vajag, nevis tas, ko viņš mums var dot. Un... Uh, Es arī reiz saku, ka mēs nedrīkstam pārstāt lūgt par vajadzībām. Mums ir vajadzīga arī Dieva roka, Dieva spēks, Dieva darbības mūsu dzīvēs. Bet tā primārā sirds, kas meklē un kas dzenās, ir pēc Dieva vajag. Devītais un desmitais pāns. Neapslēp man no savu vaiga. Tu Dievs mans pestītājs. Ja mans tēvs un mana māte mani atstātu, tad tas kungs man pieņems. Es gribu atvērt pirmā mūsu grāmata trešo nodaļu. Un arī varat atvērt Jāņa evaņģēlijas sesto nodaļu, mēs iesim tur arī. Trešā nodaļa pirmā mūsu grāmatā ir grēkā krišanas nodaļa, kad cilvēks krita grēkā, atkrit no Dieva. Un viņš bija, viņš bija Dieva, dieva, um, dieva klātbūtnē, Dieva radītā vietā, ēdens dārzā, kur Dievs radīja visu, kas viņam bija, bet viena lieta aizliedzas lietot, viņš tieši to paņēma cilvēks un grēkoja. Un no kurienes mūsos visos, no kurienes ir ja cilvēki, ir psihologi, kas raksta grāmatas par to un, un, uh, un daudz skaidro, bet mūsos visos ir viens dziļš, dziļš atraidījums. Un tas ir dēļ grēka. Jo tajā brīdī, kad cilvēks bija radīts sadraudzībai Dievu, viņš nepazina atšķirtību no Dieva, viņš nepazina. Viņš bija radīts pilnībai un attiecībām ar Dievu. Bet tajā brīdī, kad viņš aizgāja no Dieva un atkrita, ienāca šī plaisa, kas ir tik dziļi mūsos katros. Mūsos katros tieši tā jau ir tā. Tu domā, ka tev atraida tavs kolēģis, tu domā, ka tev atraida tavs vīrs vai tavs sieva. Patiesībā tas, ko tu dziļi piedzīvo un pārdzīvo, ir tavs atraidījums no Dieva, no kā tu baidies. Jo redzi, 23. pāns tā, Dievs tas kungs izraidīja viņu no ēdens dārza, lai viņš apstrādātu zemi, kur, no kuras viņš tika ņemts, un viņš izdzina cilvēku ārā. Un viņš nolika no austrumiem, uz austrumiem no ēdens dārza ķerubus un ap, appus liesmojuši zobenu, lai sargātu ceļus dzīvības koku. Viņš izdzina, viņš izraidīja. Un tas vārds arī vēl ir atstāja. Atstāja. Atraidīja, atstāja. Un interesanti, ka uh, tieši grēks ir tas, kas ienes šo atšķirtību. Bet ilgu laiku un, un, un cilvēkiem tik dot bauslību un likumu, lai viņš varētu it kā atgriezties pie Dieva. Bet tas bija dots kā skolotājs, lai mums radītu mūsos to sapratni, ka mēs nevaram sev pestīt, ka mēs nevaram sev izglābt, lai mēs būtu gatavi pieņemt to, ko Dievs bija sagatavojis. Un jāņem evaņģēlijas sastajā nodaļā ir interesanti ļoti spēcīgi Jēzus Kristus vārdi. Jāņa evaņģēlijas sastā nodaļa. 37. pāns. Katrs, ko tēvs man dod, nāk pie manis. Un kas nāk pie manis, to es tiešām neatstumšu. Tātad ir dažādas darbības šeit. Pirmkārt, Dievs dod cilvēks Jēzum, un tad tie, kuri iet pie Jēzus, viņš saka, nekad, un tas vārds pat tiešām, ja mums ir 37. pantā, es tos tiešām neatstunušu, tas vārds ir nekad, nekādos gadījumos, pat tiešām nekad, nekādā gadījumā. Nekad, nevienā reizē es neatstumšu. Katrs viens, kas iet pie Dieva, kas iet pie Jēzus Kristus, Mēs varam apzināties, ka Dieva tēva tā ir tā Dieva tēva griba, ka viņš ir mums devis, un tad katrs, kas iet pie viņa, šī plaisa tiek dziedināta, šis atraidījums tiek dziedināts, mēs tiekam pieņemti. Jēzus Kristus dzīvā Dievu pieņemti. Un interesanti, ka tas desmitais pāns arī 27. Noda, nu, nodaļā, 27. psalmā, 20. pāns. Ja man tēvs un mana māte mani atstāja, tad tas kungs man pieņems. Ja tēvs man atstās, tad tas kungs man pieņems. Tas vārds nozīmē satvers un turēs cieši. Viņš mūs neatraidīs draudz. Un viņš mūs turēs cieši. To es saku gan individuāli, gan arī ļoti spēcīgi sajam kā par draudzi. Viņš mūs neatraidīs, bet viņš mūs satvers. Daudziem cilvēkiem Sems bija kā tēvs. Viņš atstāja. Krita. Bet Dievs saka, ja un, un Dāvids saprata, un šī atklāsme viņas sirdienās, ja viņi atstāja, tad Dievs mūs satvers un turēs cieši. Vienpadsmitais pants māci man, kungs, tavu ceļu un vādi mani pa līdzeni tēku man ienaidnieku dēļ. Un uh, labākā lūkšana, ko es aicinātu šodien mums visiem lūgt – gan individuāli, gan kā draudzē ir māca mūsu Dievs. Māca mūs. Labākā pārmācība ir pārmācība, kas nāk no Dieva. Labākā pamācība ir, kas nāk no Dieva. Nenodod mani mani pretinieku un nomācēju niknumam, jo viltus liecinieki ceļas pret mani un draud ar varas darbiem. Bet es esmu pilns paļāvības, jo redzu tā kunga laipnību dzīvo zemē. Esi droša un stipra mana sirds un gaidu uz to kungu. Mēs gatavosimies vakarēdienam nāk pie Dievu, pie Dievu klābūtas, pie Dievu galda. Bet tā cerība un tas virziens, ko es aicināšu, ko es uh, saņēmu no Dieva, nodot jums, tas pāns, bet es esmu pilns paļāvības. Mums ir jābūt ļoti drosmīgiem Dievu žēlstībā. Un uh, oriģināla valodā Ja šeit ir tā, e, bet es esmu pilns paļaujības, jo redzu tā kunga laipnību dzīvo zemē. Orģinālā es redzu tā kunga brīnišķīgos darbus un to viņa dzīvo zem, tāpēc es esmu pilns paļāvības. Un es redzu, mums ir jābūt drosmīgiem un uh, mācīties no Dieva, toties Dievam. Un uh, tā paļāvība, ja kādā brīdī tev ir kāda cīņa, tad skaties debesīs, skaties mūžīgai dzīvībā, fokusējies uz to, un tu iegūs pārliecību, tu iegūs drosmi. Un e, esi droša un stipra mana sirds un gaidas to kungu. Noslēdzot gaidīt uz to kungu. Tas ir aicinājums mums visiem gaidīt, un tas nav tā sēdēt, gaidīt autobusu lidmašīnu, algu. Tas ir sagaidīt. Tas vārds ir sagaidīt, cerēt un raudzīties uz. Sagaidīt. Tas ir tā kā tu zini, ka būs. Un tāpēc tu gaidi. Nevis tu gaidi un ceri, ka būs, bet tu gaidi, jo tu zini, ka būs gaidīt to kungu. Gaidīt uz to kungu. Personīgi es priekš sevim gaidīt uz to kungu. Es gribu redzēt lielas, dievas, lielas dieva lietas mūsu vidū, lielas dieva lietas manā sirdī, manā dzīvē. Es gribu sagaidīt tās. Sagaidīt. Iespējams, tu šorīt dzirdēji nedaudz atšķirīgu viedokli vai redzējumu par kristietību. Un nav noslēpuma, kad pa daudzām, pār daudzām valstīm, kurām tiek teicis, ka viņas ir kristīgas zemes, no Dieva skatu punktu skatoties, tajās valstīs ir Dieva bērni, kas viņu meklē šādi. Un tieši šie cilvēki viņam ir vērtīgi. Katrs cilvēks viņam vērtīgs, un katru cilvēku viņš aicina šajā sadraudzībā un šajā dzīvē Tāpēc arī iemesls, kāpēc tu nāc uz šo draudzi šiem dievkalpojumiem, meklēt, lai tu sastop, ka šis, šis iemesls ir šis, meklēt Dievu personīgi. Meklēt Dievu personīgi. Lai viņš ir tavu gaisma, lai viņš ir tavs patvērums, lai viņš ir tavs spēks, lai viņš ir tavu gaisma, tavs cietoksnis vienu lietu kārot un iekārot un dzīties un meklēt. Palikt, pastāvēt, pielūgt, skatīt viņu. Un turēties pie viņa vārda, Dievs, es meklēju tavu vajag. Es meklēju tavu vajag. Es meklēju tavu vajag. Piecelsimies lūkšanai. Es gribētu aicināt brālis, varbūt gatavoties vakarēdienam. Varbūt jūs varat paņemt. Slavēsim Dievu, pielūksim viņu. Paldies Tev, Dievs, par to, ko Tu dari, par to, kas esi Tu. Dievs lielākā vērtība, tas ir tu mums personīgi, Dievs. Māci mums, Dievs, dzīvot tā, lai mums būtu katru dienu tūv Tev. Ne tikai kādus konkrētus laika brīžus savā ikdienā, arī to, lai mēs daram, Dievs, bet lai mēs ikdienā dzīvojam ar Tev. Katru brīdi, katru momentu. Un lai mēs nākot šeit kopā, Dievs, tveramies, lai meklē Tev. Halleluja, Dievs. Un Dievs par mūsu draudz mēs lūdzam, Dievs. Tā nav pat galvenā vai vienīgā, Dievs. Draudz, kas ir šeit Latvijā vai Kuldīgā, Dievs. Bet mēs gribam specifiski lūgt par to atklāsmu, ko Tu Dievam devi, ko Tu devi mūsu dibinātāji mācītājiem. Par to aicinājumu, kas ir mums dots, kas ir nācis no Tavas sirds to gribu lūgt šajā rītā, Dievs. Tas šķiet neiespējami, bet Tev viss lietas ir iespējams, Dievs. Un ienaidnieks ir gribējis sijāt un iznīcināt un apturēt un apstādināt un to gribēs visu laiku. Bet Dievs, es pasludinu un es ticu, Dievs, ka labākās dienas vēl ir tikai priekšā. Kungs, Dievs, es lūdzu, lai šajā pilsētā mājot cilvēki, kas ir 27. psalma cilvēki, kuru ticība ir vadīta, kuru ticība dzied dziesmu ar vārdiem no 27. psalma, Dievs, kuru sirdis spīd ar gaismu, Dievs, eh, ar to attieksmi un tām ilgām, ko mēs šodien lasījām no 27. psalma. Es lūdzu, lai mūsu draudzē, kungs, šeit kuldīgā, Dievs, lai dēktu šī vēlme Tev personīgi iepazīt, Tev zināt, Tev pazīt, Tev sekot, Tevi atzīt, Dievs. Un es lūdzu, lai pār šo draudz tiešām nāk arī šīs atklāsums un šīs pašas sirds ilgas un šie paši lūkšanas, šīs pašas arvien vairāk, arvien vairāk, Dievs. Kas svarīgākais, kas mums ir, tas ir tukums, Dievs. Dievs svarīgākais esi Tu, Dievs. Kungs, Dievs, es lūdzu par katru vienu, kas ir um, atstājis vai samainījis Tevi pret jebko citu un paļaujās, Dievs, lūdzu mums, kad mēs atgrieztos šodien, un ka mēs liktu Tevi, ka mēs liktu Tevi, kā galveno, uz ko mēs paļaujamies, Jēzus Kristu, Dievs. Jēzus Kristus vārdā. Dievs, arī šis vakarēdienas, Dievs, es lūdzu, kungs, par to, lai tas būtu par sadraudzību ar Tevi, Dievs. Tas darbs, kungs, ko mēs pieminam, lai tas būtu par to darbu, ko Tu esi paveicis pie krusta. Un, kungs, ik viens, kas nāk, lai viņš nenāk ar savā spēkā, ar saviem attaisnotiem darbiem, tādā veidā it kā atrastams iemeslu, kāpēc viņš drīkst nākt. Bet, Dievs, lai mēs katrs nākam ar pateicības un prieku upuriem, Dievs. Dievs. Kungs, paldies Tev, ka Tu izlēmi, ka Tu pieņēmi lēmumu, ka Tu izdarīji visu līdz galam, ka Tu atdevi savu miesu, izlai savus asins par grēku piedošanu. Un Tu augšām, tik augšām celts svētā gar spēkā. Un tagad Tu piedāvā šo sadraudzību ikvienam. Un šo derību, ko Tu slēdzi ar savu draudz, caur Jēzus Kristu, caur svēto garu, mēs varam nākt pie Tavu galdu, piedzīvot Tevi. Jēzus Kristus vārdā.